Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala Resulullah Bir belki sohbetimizde Felem yekün fiilül cemadi indel ukala ekabmil ve çifril fail hakiki demişti. Yani cemaat olan bir maddedeki hareket o hareketin illaki bir fail tarafından olduğunu bildiriyor. Dolayısıyla akıl sahipleri hakiki failin olduğuna oradan delil çıkarıyorlar. Yani o akıl sahipleri için arkasına bakarak hakiki fiilin failini perdelemiyorlar. Belkâne zâlikel fiilü plexo fiil olur nazaran nazarun ila cemadiyeti musaddirihi delilen ala vücudil felakiki. Orada hakiki failin bulunduğuna delil olur. Çünkü o fiilin cemaat olan bir şeyden ortaya çıkması imkansızdır ancak onu hareketlendiren başka bir şey başka birisi vardır. Dolayısıyla fail hakiki onun ötesinde onu hareket, hareket ettirmiştir deyip hakiki faili bulurlar. Bir kez daha hazır işte alemin durumu da budur. Alem cemaat olduğu için alemde hayat görmek, işitmek olmadığı için kendi başına bir şey yapamaz. Alimdeki sebepler de böyledir. Cenab-ı Hak hepsine güç kudret tasarruf verdiği için kendi fiilini önüne sebepleri koyuyor. Sebeplere bakarak hakiki faili görmezlikten gelmeyelim. Aslında bütün güç kuvvet Allah'ındır. Fakat nam evet inne fiilel cemaati cemaat olan maddenin fiili nikabun liveçi fiil fail hakiki hakiki failin fiilini görmeye peçe olur. Fi nazarel eble ahmakların nazarında perde olabilir. Hazira zamel cemaadel makta min kemal gabavetihi o ahmak olan kişi tam ahmak olduğu için az düşündüğü için sırf cemaat olan şeyleri zannediyor bir vasıtati sudur zakir fiili anı o fiilin kendisinden o cemaat olan şeyden sadır olması sebebiyle ne zannediyor? Sahibe kudretin. O cemaat olan şey kudret sahibi zannediyor. Ve ekfuru bil fail hakiki. Hakiki faili. Dolayısıyla inkar etmiş oluyor. Yudillü bihi kesiren ve yetibi kesira. İşte bu ayet onlara cevaptır. Cenab-ı Hak bu fiil, işlerle kendi fiilini gizleyerek sebepleri ortaya koymakla pek çok kimseyi saptırır, pek çok kimseyi de hidayet erdirir. Mevla Teala bizi hidayet cihetinden artanlara yersin. Ve hazil marifetü muhtevessebetün bin müşkilatün müvveti. Bu marifet peygamberlerin kandilinden almıştır. La edriküha fehmi külli hadin. Herkesin fehmi bunu idrak edemez. Velaza bu sebeple tara tayfeten bir tayfe görürsün. Yatakıdûne kemale fi rafil esbabi ve def'iha. Bir takım Sofya tayfesinde olup da nakıs anlayanlar bile kemalatı sebepleri kaldırmak ve def etmekte aradan çıkarmakta görüyorlar sebepleri görmezlikten gelmeyi kemal sayıyorlar. Yünsübünel eşya ile hakkı subhanu iptidaen min gayret tevessudül esbab. Hiç sebebi araya koymaksızın direkt eşyanın oluşmasının fiillerini direkt hakiki fail olan Allahu Teala'ya nispet ediyorlar. Sebepleri Allah söylüyorlar. Öyle yedrune bilmiyorlar enne refel esbab. Bilmiyorlar ki sebepleri kaldırmakta vardır. Ref'ul hikmeti. Hikmetleri kaldırmak vardır. Sebebi kaldırırsan hikmetleri kaldırmış olsun. اَلَّتِي فِي ضِمْنِهَا مَسَالِهُنْ la تُحْسَى O öyle hikmetler ki onların kapsamında sayılamayacak kadar menfaatler vardır. Rabbana ma halakte haza batıla. Şu ayet buraya işarettir. Ey Rabbimiz sen bu eşyayı boş yaratmadın. Bunlarda çok hikmetleri vardır. Dolayısıyla sebepleri kaldırmak doğru değildir. Keyfe nasıl sebepleri kaldırılsın ki? El Enbiya aleyhissalatü vesselam üzerlerine sallallahu olan peygamberler kânü yura'ûnel esbâbe sebeplere riayet ederlerdi. Sebepleri gözetirlerdi. Ve ma tilkel muraati şu sebeplere riayetle beraber kânû yufebidûne umûrehum ilel hakkı subhânu ve teâlâ işlerini Hak subhânu ve teâlâzlerine ısmarlar dediler. Kemal kâle Yakub aleyhisselam yaptığı gibi. Yani bihine ve aleyhissalâtu vesselam. Vasiyetin li benihi. Çocuklarına tavsiye ettiği halde mülahazaten isabetil ayn göz değmesini düşünerek. Ya beniyi, e, ey evlatlarım La tedhulu min ebabin vahidin. Tek bir kapıdan girmeyin. Vedhulu min evvabin müteferrika. Değişik değişik kapılardan girin. Diyerek bu sebebe sarılmasını onlara tavsiye etti. Mazema vücudu hazil murat bu sebebe riayetle beraber Kale şöyle demişti. Tefvizan emrehu ile Allah Teala işini Allah'a ısmarlayarak şöyle dedi. Ve ma ugni anküm min Allah'ın şey. Ben Allah'tan gelen bir şeyden sizi tefedemem, koruyamam. İnil hükmü illa lillah. Ancak hüküm Allah'a ettir. Aleyh tevekkül, ben ona tevekkül ettim ve aleyh ancak ona fele tevekkülün mütevekkülün tevekkül edenlerden ancak Allah'a tevekkül etsinler. Vestas ve be subhanu hazil marifete minhu estehseneha. Cenab-ı onun bu marifetini kabul etti, doğradı ve güzel gördü. Ve nesebeha ila nefsihi onu kendi nispetti. Haysü kale şöyle buyurdu. Ve innehu lezu ilmin zira o çok ilim sahibiydi. Lima allemnahu. Tarafımızda öğrettiğimiz şeyleri o biliyordu. Yani Cenab-ı Hak orada onun ilmini kendine nispetti. Ve eşarel hakku subhanu fil Kur'an-ı Mecid. Cenab-ı Hak Yüce Kur'an'da işaret etti. Fîmâ khatabe bihi nebiyyuna sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu hitap ettiği yerde ila tevessutül esbab sebepleri araya koyması hususunda. Ve kale buyurdu. Ya yön nebiye nebi cihan hasbikallahu sana Allah kafidir ve men ittebâşi minel müminin. Müminlerden sana tabi onlar da. Demek ki sadece Allahu Teala tevekkül müminleri kenara atıp sebeplere sarılmayı terk etmek değil. Bilakis sebeplerle beraber sebeplerin sahibi, yaratıcısı, tesir edicisi olan Allahu Teala'yı görerek tevkil etmek lazım. Bakiyel kelam fi tesir esbab. Şimdi sebeplerde, sırf sebeplerde tesir vardır diyenlere cevap verecek. Bu hususta bir sözümüz var. Ve cuzu en yahlukallahu subhanahu fi bazı evkat tesirin fil esbab. Cenab-ı Hakk'ın bazı sebeplerde, e, bazı vakitlerde tesir yaratması caizdir. Bir tekünün müessir etten dolayısıyla o sebep tesir edici olur. Ve cüzen la yahlukat tesiri fiha fi bazı vakat Diğer bazı vakitlerde de eşyada tesir yaratmaması da caizdir. Fela yeterattebe aleyha eser ve asla bizler çaresiz onun üzerine hiçbir eser netice bağlamış olmaz. Kema enna nüşahidu hazel mana. Biz bu manayı müşahede ediyoruz. Bazen ilacı kullanıyorsun tesir ediyor. Bazen aynı ilacı kullanıyorsun tesir etmiyor. Ve inne ba'del esbab zira bazı sebepler terettüb aleyha vücudul müsebbibiyat müsebbibiyat ahyanen bazen müsebbepleri olan neticeleri onun üzerine bağlanır. Ve fi bazı evkat bazı vakitlerde de la yazır minha eserun, eserun ma'asla ondan hiçbir eser netice hasıl Dolayısıyla fel inkar ala tesir esbab mutlakan her halde sebeplerde tesir yoktur diyerek sebepleri inkar etmek müşaberetün delilsiz kuru kuru bir davadır. Boş davadır. Yenbeğin yekule bir tesir sebeplerde tesir olduğunu söylemek lazım. Ve yenbeği en yatakı yatakıda hem de itikad etmek lazım ki enne vücude zalike tesir o tesirin meydana gelmesi de Ke vücudu nefsi sebep, sebebin kendisinin bulunması gibidir. Neyle? Bir icadıyla, subhanahu allah Teala'nın icadıyla. Sebep de Allah'ın icadıyla medene geliyor. Müsebbebi de. Bulut da Allah'ın icadıyla var. Yağdırdığı yağan yağmur da Allah'ın icadıyla var. Dolayısıyla sebep de müsebbebi de hepsi allah Teala'nın fiiline dayanıyor. Yani la havle ve la kuvvete illa billah deriz. Güç ve kuvvet sahibi yegane güç ve kuvvet sahibi allah Teala'dır. Hazır ve re'yül fakir fi hazil mesele. İşte bu meselede benim görüşüm budur diyor İmam Hazır diğer ulemadan ve sofilerin bazılarından işte seçilmiş oluyor. O yüzden müceddit olmuş. Allah subhanahu alemu. Cenab-ı Hak en iyisini Allah Teala bilir. Feleha min hazel beyan şu açıklamamızdan açığa çıktı ki ennet temessüki bil esbab leyse bimünafin lit tevekkülü. Sebeplere sarılmak tevekküle zıt değildir. Kema zannen nakısun. Nakıslar öyle zannediyorlar. Öyle değil. Bel fit temessüki bil esbab sebeplere sarılmakta var. Kemalü tevekkülü mükemmel bir tevekkül var. Yine Yakup Aleyhisselam etlaka tevekküle ala muraatil esbab. Çünkü e, sebeplere riayet etmeyi diye tevekkül dedi. Ma tefvizil emri ilal hakkı subhanem de işini Allah'a ısmarlamakla beraber o sebeplere sarılmasını tevekkül diye isimlendirdi. Bak zira hayskale aleyhi tevekkeltü ancak ona güvendim ve aleyhi felle tevekkül mütevekkülün tevekkül edenler de ancak ona güvensin dedi. Halbuki çocuklarına ayrı ayrı kapıdan girmeyi tavsiye etmişti. Böyle oldu halde kendisinin tevekkül ettiğini söyledi. Cenab-ı Hak da onun sözünü güzel gördü, kabul etti. Bize onu aktarıyor. Yani sebepleri kullanarak sebeplerin sahibi olan Allahu Teala'ya tevekkül etmek lazım. Efendimiz Aleyhisselam ashab-ı kiram savaşa giderken biliyorsunuz silah aldılar, at götürdüler, hayvan götürdüler yani erzak götürdüler. Değişik sebeplere sarıldılar. Ondan sonra Allah-u Teala dua edip tevekkül ettiler. İşte tevekkül böyle oluyor. Yani sebepleri hazır ederek tevekkül etmek lazım. Kuru tevekkül değil. Bir takım insanlar Mescid-i Nebevi'ye gelmişler. Oturuyorlar, namaz kılıyorlar, ibadet yapıyorlar. Hazreti Ömer ona soruyor, siz kimsiniz? Bizler mütevekkilleriz, tevekkül etmişleriz. Allah'a güvendik, her şeyi terk ettik. Hayır, siz müteekkillersiniz yani ense yapanlarsınız deyip onları mescitten kovdu. Herkes işinin başına dedi. demek ki dünya hayatı sebepler alemidir. Bu hususta bir kısa vardır mektubatta. Habibi Acemi gelmiş Dicle Nehri'nin kenarına karşı geçecek. Bakmış ki Hasan-ı Basri radıyallahu anh orada duruyor. Ne duruyorsun? Ya Hasan karşıya geçeceğim kayıt bekliyorum. E, kendine gerek var. Besmele çek karşıya geç. Besmele çekmiş karşıya geçmiş. Hasan-ı Basri orada bekledi. Kayıt geldi. Kayıya bindi karşıya geçti. Hasan-ı Basri nüzül alemindeydi. Yani aleme nüzletmişti. Efendimiz Aleyhisselam gibi onun yolunu izleyerek insanlar arasına indi. Kemalatı en son noktaya geldi. İnsanların itibar ettiği sebeplere itibar ederek Allahu Teala'ya bu şekilde tevekkül etti. Bu eftandır işte. Ama cahiller ne der? O abi acemi su üzerine yürüdü. Çok büyük bir keramettir. Ona itibar ederler. Halbuki öyle değil. O zat sırf Mevla'ya yönelip aşk ve muhabbetle veli olma makamlarında ilerlediği için gözü başka bir şey görmez. Sebeplerin ötesinde sırf Mevla'yı görür olduğu için Mevla da onun o zannına göre ona muamele etti. Dilediğini yapar Cenab-ı Hak. E, bir veliden keramet gösterir. Ama Eftaliyet keramette değil, eftaliyet istikamettedir. Efendimiz Aleyhisselam'ın halini zahiren, batinen, kavlen, fiilen, amelen, itikaden yaşamaktır, tatbik etmektir. İşte İmam Rabbani ve onun yolu ve bizim kıymetli mürşidimizin yolu ilim ve amel ihlası bir araya etmek, itikadı, sünnesini ve tasavvufu birleştirmektir. İkisi bir olmaktan sonra insan nakıs kalır. Meseleleri anlayamaz. O yüzden inkar eder. İmam Rabbani'nin inkar edenler, Allah dostlarını inkar edenler Anlayamıyorlar. Nakıs kalıyorlar. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'ın nuruyla bakmıyorlar. Meselelere üstten bakıp kısa görüşle bir takım peki art niyetle inkar yoluna gidiyorlar. Maalesef o bereketten mahrum kalıyorlar. Cenab-ı Hak cümlemizi ehl itikadından, dostlarından ayırması, sapık fırkaların fitnesinden cümlemizi, neslimizi muhafaza etsin. Velhamdülillah.